Gu hasi ginen, eh, ba, nik uh, personalki hasi nintzen mila eta behatzion teratu noian, suskunen uh, eh, itaren segita hartu eta gero inginen sozietate bat uh, behatzion teratu eta hamostian, pier eta inginen sozietate bat uh, mila behatzion teratu hori. Eta hala, zura itak jaanik olako enpresat eh, baitzin? Ba, itak enpresat txoskunen, eta gara zine bat zemeste bat, eta biak elkartu ginen uh, ordean, eta ginen sozietate bat, eta gero, geroztik uh, eh, badu behi. Oita sortzi urte, uh, sozietate hori uh, martxan zelako. Eta somatzen ez dena zapenean, biak behaz? Biak ginen, eta bizpala biz, biz, eta biz, biz, biz, beti, o basiren eta gara jartu mazien, basiren eh, transportuak gara herri guzitan, eta erosketak egin dituena, egutzi zutelarik, egin eh, autobusak erosi eta geroztik handitu gira. Basen aldu den, basen uh, eh, baigo Berziren ziren uh, mendiben, eta hori denak uh, usten zuzten, uh, zuten nahi segitu, eta hori denak uh, okeros hori. Eta beraz, uh, astapenetik, uh, ze eskolako garaioak egin dituzien? Eskolako garaioak, eh. eta eh? mendatuz beti bolana garaioetan beti izan da, beti emendatu da lana, eta geroztik handitu gira, bon, Oden hastapenean, zupan ginean, uh, zazpizortzi autobus, eta horai ogoietatik egida. Eta beti arreskia txaman egidariak hemen? Nekez, nekez da hori da, bon, uh, bizi neke da gidari atzbitean, hartako dei bat egiten dut, gazte bat zuen derresatia dira, edo erretretan sartu berriak direnak, eta nahi baute uh, puxka suskotxe irazi, no, ditena eh, nira gure ikusteraz, eta behar ba, formak hautzak tipiatekin, behar ba, jukaitena dute lan tipi bat. Lan gozoa dea? Ez da, pazientzia behar da, da. <laughs> aniz pazientzia, baina eh, lan egisa eh, da, eta egisa ez, sei josa, baina eh, iteko e-, egiten dena, e, bon, maite, duenak eta osagarrien utza dena, egiten handu hori egiski. Eta gara joen, ez da mundu hortan pixkat, ala egin duzu, oita sortzi urte, urtez, nola ikusi duzu, aldaketak, ze aldaketa? Aldaketak izan dira, zer eta bon, jendeak iago ateratzen da, ateratzen da, Bon, kiroletan kirola anitz egiten dugu, kirola berezki errubia anitz, eta eskolak eskoletan ebiziki ateratzen dira, kasik egun eh, guziz eh, eskolak eh, bas, batzuetik kanpoan dira, eta bon, hola, hola aldaketak izan dira, jendeare biskat da, biskat Oi, orai oi, internet horrekin eta denekin fite, gauza nahi duzte fite, eta bon, biskat aldatu da, diarra merda, biskat aldatu dela, baina bon, uh, laike ofizio puita dako. Eta beraz, ala, guai, eh, erretretat... Eh, bai, ba, biak, biaz, biazoziak eta erretretako de momento egin da, eta bideek burutzea bat ginen, eta nahi ginen uh, bat egin, uh, edo saldu, edo bainan langilek erantak ez ez ez gu hor gira, eta edo gu presa segitu molde berian, eta hori bat zen soluzio bat, hori eskopaten egitea, eta hori egin dugu urte hasta